Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge, ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrzlo pre vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja izabrak od svijeta, zato vas mrzi svijet. Opominjite se riječi koju vam reko, nije sluga već od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti, Ako moju riječ održaše, i vašo će održati, ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi grijeka imali, a sad izgovora nemaju za svoj grijeh, koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega, ali da se ispune riječ napisana u zakonu njihovo, omrznoše me ni zašto. A kada dođe utješitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jeste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu

neka umukne svako telo čovečije, neka stane sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomišlja u sebi. Tako peva sveta crkva na veliku subotu pred veliki hod peva upravo ovu pesmu umesto heruvimske pesme koja se poje tokom godine. Zaista i mi šta drugo da kažemo no to neka umukne sve ono što se krstom Hristovim krsti u ovoj zemlji neka stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomišlja u sebi. Jer danas nam crkva nudi ono najbolje što srpski rod ima. Nudi nam one mučenike koji za krst časni i za slobodu zlatnu dadoše živote svoje. I upravo na njihovom semenu izgrađena je i naša sloboda. A kosovska tragedija, ali nećemo je nazvati tragedijom, kako ju nazivaju oni koji na zemaljskom završavaju svoje viđenje i u zemaljsko uviru svoju misao. Već pre kosovsko evanđelje, jer zaista bi to blaga vest za nas, ma koliko da smo slabi, ma koliko da i nemamo svest o tome šta se zbilo tog davnog dana i koliko da je taj davni dan kao vremenom, tako i duhom daleko od nas, ipak osjećamo odbleske njegove i njime nadahnujemo život u sebe. A to kosovsko evanđelje upravo nije ništa drugo do divan plod svetosavskog evanđelja koje je Sveti Sava poseja po srpskoj zemlji. A i Sveti Sava jeste divan plod svetogorskog evanđelja. I tako unazad sve do svetih apostola i do samog gospoda Isusa Hrista i njegove strašne golgotske krsne žrtve, njega koji jeste početak i koren svi u nas. A upravo na današnji dan mi smo skloni mnogim rečima, mnogim razmatranjima, proceni ovih ili onih likova koji su učestvovali toj strašnoj bici. No upravo, kako i sveti vladika Nikolaj pisa, upravo je na današnji dan možda potrebno da mi budemo ti koji će primiti sud od predaka naših jer nije uvek umesno da potomci sude postupke predaka, već upravo da preci sude postup, postupke potomaka. Pa pogledajmo ove koje nam sveta crkva danas prelaže, predlaže, jer svo nebesko carstvo danas je usmereno upravo na njih, na kosovske mučenike i sve novomučenike srpske do današnjih dana. I šta bi imali da im odgovorimo? Da li bismo uopšte imali smelosti i u oči da im pogledamo? I evo, kroz svetog vladiku Nikolaja pita nas i sveti knez Lazar da li ste i vi kao i mi spremni za nebesko carstvo žrtvovati zemaljski život? Šta ćemo odgovoriti? Nemamo šta reći Pokažimo, o veliki kneže, evo siđi, siđi sa nebeske čistote u naš zemaljski kal greha, prođi evo upravo kroz budvu, evo upravo u ovo vreme, pogledaj naš srpski narod, šta bi ti mi imali pričati Pogledaj i sad, kao što si mogao sinoć pogledati, kada je sva nebeska Srbija i svo nebesko hrišćansko saborovanje svetih bdilo u strahu i trepetu poštujući žrtvu predaka naših. Gde smo bili mi, gde je bio naš narod? No ipak, sveti kneže, verujemo, verujemo da ima i takvih koji bi dali život svoj i koji će u odsudnom trenutku, jako možda sada i ne poznaju tebe i lutaju po putevima besmisla, upravo i ne po putevima, već po bespućima, koji će u odsudnom trenutku stati na stranu Tvoju i položiti život svoj za krst časni i za slobodu zlatnu. O sveti kneže Lazare, molimo ti se, izmoli od gospoda pokajanje narodu našem. Šta ćemo odgovoriti Milošu ako nam postavi pitanje Imate li ljudi i gde su oni koji će u času iskušenja mudro i junački povesti narod pravim putem? Da li bismo smeli išta odgovoriti do evo junački Miloše siđi sa nebeske čistote mračni kao greha našeg I pogledaj vođe naše, sam pogledaj kuda nas oni vode. Ali molimo ti se, izmoli od gospoda, snage, da u odsudnom trenutku budu spremni da donesu pravu odluku i da se odluče za nebesku Srbiju i da narod naš opet prisajedine tebi. Šta ćemo odgovoriti kosovskoj devojci kad nas upita o devojkama našim? Šta bi rekli? Da li bi uopšte bilo umesno da je pozovemo da sa nebeske čistote siđe u kal greha našeg i da pogleda po zemlji našoj, da pogleda i na devojke i na mladiće naše, pogleda njihovu odeću, njihove, njihove frizure i samo njihovo ponašanje. Ali Budi uverena, Kosovka devojko, ima u našoj zemlji onih koji tebe imaju za uzor. Možda ih je malo, možda su i neprimetni, ali veruj, ima ih. I umoli gospoda da da snage našoj omladini, da ostavi puteve besmisla, da ostavi zapadno bezumlje i daleko istočnu gordost, pogleda u tebe i kroz tebe i u presvetu Majku Božju i da oni budu uzori omladini našoj. Šta bi odgovorili Strahinjiću Banu, ako nas pogleda svojim strašnim očima i upita nešto o bračnom životu i ima li koga da može da postupi onako kako je on postupio. Ništa mu ne bismo mogli odgovoriti, zarumenili bi se i oćutali, jer kako bi smeli tom strašnom junaku koji je ne samo što je veliki u boju, već veliki svom, svojoj sposobnosti da prašta. Kako bi mu smo smeli govoriti o pretrpanosti po duhovnim sudovima našim, o razvodima, o čedomorstvima, o netrpeljivosti, nemanju ljubavi. Kako bismo mu smeli govoriti i o paradama srama koje stalno prete našem krstonosnom narodu srpskom. Pa još, ako stari jug Bogdan, veli sveti vladika, navuče sede obrve na oči i upita da li poštuju deca roditelje, kao što su moji sinovi mene poštovali, Šta bi mu rekli? Možda ono što je i sveti vladika odgovara. Svako pile danas pravi se pametnije od kvočke, gospodare naš. Pomoli se Bogu za nas, tvoje potomke, da ne prođu stražnji mimo prednje. Možda će se i sam gospodin Vuk usuditi da se iz adskog dima digne i upita A imali među vama izdajnika? Govara mu sveti vladika, nismo čuli da ih ima, stranče i tuđinče, nismo za njih saznali, jer od tvoga zlog primjera i od proklete sudbe tvoga potomstva svi su se Srbi uplašili, te ne čujemo da ima izdajnika među njima. Ali ako nema izdajnika, govore da ima nešto slično, ratni bogataši i svi oni koji više vole zemaljsko carstvo nego nebesko. Ako ti je teška samoća tamo, ovi nisu mnogo udaljeni od tebe. Možeš ih doviknuti i mogu te čuti. Pa šta ćemo odgovoriti svetom patrijarhu Spiridonu, Je li vojska naša još uvek uz Boga? Je li mi je draži krst od hleba? Je li mi je draža vera od bogatstva? Šta da mu kažemo? Dopomoli se, sveti patrijarše, za vojsku našu, da nam da snage da im da čistote i hrabrosti da u odsudni trenutak mogu svoje mačeve podići upravo u borbi za krst časni i za slobodu zlatnu. A šta da odgovorimo patrijarhu Jefremu kad nas upita kakvi su vam sveštenici imali vatre u oltarima vašim. Šta da mu odgovorimo, kako u oči da mu pogledamo? Jer znamo da preporod jednog naroda upravo iz oltara dolazi i nema drugoga puta. Ali jedino da kažemo moli se sveti patrijarše Jefreme za nas, nedostojne sveštenike, naslednike Svetoga Save, naslednike Tvoje, da možemo u odsudni čas nadahnuti narod, da stane na stranu Svetoga Kneza, da stane na stranu krsta, na stranu slobode zlatne. Da, braćo moja, Jedino to bismo mogli da kažemo. Jer tako smo daleko od naših nebeskih predaka, daljeno što je ova zemlja daleko od neba. A oni oni danas, kada svi na nebu likuju, verujemo da su svoja kolena preklonili pred Hristom gospodom i da mole svim srcem za našu otačbinu. A upravo prava otačbina naša jeste na nebesima, ali ova zemaljska otačbina treba da bude slika otačbine nebeske. I kako sveti vladika Nikolaj piše, nije otačbina samo zemlja koja nas hrani telesno, niti samo okvir države u kojoj se uzajamno pomažemo, niti je to samo naša zemlja, već je otačbina naša i zemlja otaca naših, zbog čega se i naziva otačbinom i još uvek nad otačbinom našom bdiju i na nju uplivišu duhom svojim i svojim molitvama, oci naši sveti. U otačbinu spadaju i grobovi njihovi, i kosti, i krv, i suze njihove. Još u otačbinu spadaju i kivoti onih koji su se javno posvetili i u kratki naš kalendar upisani biše ali i u otačbinu našu spada i prah oni koji ne uđoše u kratki crveni kalendar, ali uđoše u neiscrpni, uvek još nepopunjeni, večiti, nebeski kalendar. I njihove zadužbine, crkve i manastiri i sve svetinje svih narodnih pokolenja iz prošlosti jesu otačbina naša. Još u otačbinu spadaju i ideali istine i pravde otaca naših i gesla njihova, od kojih je najsjajnije i najzvučnije za krst časni, slobodu zlatnu. Pa u pojam otačbine spadaju i borbe za te visoke ideale pomoću kojih se formirao karakter narodni i sačinila sva veličanstvena drama naše narodne istorije – i borbe i stradanja i kako narodni pesnik veli ljudki, ljute bitke, muke svakojake i pobede i porazi i krici i javci i pesme i molitve i žrtve i tamjan i vosak i uzdisanja pokajnika i trpljenja pravednika. Sve je to i još mnogo toga sličnoga Sve je to što ispunjava pojam otačbine. S takvim sadržajem i zemaljska otačbina predstavlja svetinju. S takvim sadržajem u punoj i bogatoj meri i naša je otačbina zaista svetinja. Sva zemlja sama po sebi kao ledina i planina bez ovog svetog sadržaja bila bi jeftina otačbina, a samo u jeftinoj i od svetinje praznoj zemlji mogla se izgovoriti ona davna beskućnička reč gde mi je dobro, tamo mi je otačbina. Ali ne, ne možemo tako, jer dobro je i predobro bilo u bogatoj Americi, onom polubataljonu crnogoraca koji 1915. godine krenuše u pomoć svojoj kršnoj otačbini, da bi na dogledu svojih rodnih planina potonuli u sinju grobnicu. I zašto oni krenuše na opasan put, neprinuđeni u susret smrti? Ne zato što smatrahu da im je otačbina tamo gde im je dobro, već upravo zato što smatrahu da im je dobro jedino tamo gde je njihova prava otačbina. Sveta zemlja, otaca njihovih, ukrašena mnogim svetilištima i osveštana premnogim žrtvama, od kojih je kosovska žrtva jedna od najvećih. Znajući to, braćo i sestre, imajući svest o našoj otačbini nebeskoj i našoj istinskoj otačbini zemaljskoj, Preklonimo i mi kolena naših srdaca i umolimo sve mučenike nebeske Srbije da umole Hrista, jedinog istinitog spasitelja, jedinog istinitog davaoca života i radosti, da pokaje narod naš, da nas vrati sebi, mada morali i kroz oganj stradanja proći makar i kroz hiljadu smrti, ali da na kraju budemo tamo gde i naš sveti knez Lazar, gde naš sveti Sava i gde milioni mučenika i svetitelja naših zajedno sa gospodom slave trojipostasnog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava u vekove vekova.